Bitka na Uhudu Ova bitka se desila 15. ševala, treće godine po Hidžri, ili 10. aprila 625. godine. Povod za bitku je bila želja Kurejšija da se osvete za poraz na bedru. Kurejšije su se dugo spremale za taj okršaj, a kad su se osjetile spremnim, krenule su put Medine. Tada je u boj krenulo preko 3000 ratnika. Među njima je bilo 700 oklopnika, 200 konjanika i 17 ili ponekima 15 žena, među kojima i Hind bint Utbe, žena Ebu Sufjanova, čiji je otac poginuo na bedru. Išli su dok nisu stigli do doline u podnožju Uhuda. To je brdo udaljeno dvije milje sjeverno od Medine. Kada je do poslanika sallallahu alejhi ve sellem stigla vijest da se Kurejšije spremaju za novi napad, on je okupio ashabe radi dogovora. Oni neki ashabi smatrali su da ne treba izlaziti iz Medine u susret neprijatelju, već da treba ostati unutar grada, pa ako ih neprijatelji napadnu, oni će ih odbiti iznutra. No drugi muhađiri i ensarije, a posebno oni koji nisu prisustovali Bedru i nisu imali čast tamo se boriti, imali su drugačije mišljenje. Oni su smatrali da muslimani treba da izađu iz grada i sukobe se s mušricima u njihovom logoru. Poslanik Alehi Selam je ipak prihvatio drugo mišljenje. Otišao je kući, obukao oklop, uzeo koplje i izašao pred muslimane pripasane sablje. Oni koji su insistirali na izlasku iz Medine osjetili su kajanje, jer su na izvjestan način primorali poslanika da postupi suprotno svom mišljenju. Rekli su mu, mi nismo imali namjeru da ti se protivimo. Ako želiš, idi. A ako nećeš, ti ostani. Poslanik, alaihisselam, im odgovori. Ne je poslaniku da skine ratničku odjeću kad ju je već obukao, dok Allah ne presudi između njega i njegovih neprijatelja. Potom muslimani, njih oko hiljadu, izađuše s poslanikom. Među njima je bilo stotinu oklopnika i svega dva konjanika. Kada su bili na pola puta, vođa Munafika Abdullah ibn Ubeji ibn Selul se povuče sa još tri stotine licemjera Munafika i na taj način izdade muslimane u najkritičnijem momentu. Poslanik, alihi selam, nastavi put dok ne stiže do Uhuda. Brdo je ostavio iza leđa a licem se okrenuo prema mušricima. Potom je postrojio vojsku i svakoj grupi odredio komandira. Posebno je odabrao 50 strijelaca na čelu sa Abdullahom ibn Džubeirom da čuvaju leđa muslimanima od eventualnog napada mušrika. Tom prilikom im je rekao Čuvajte nam leđa tako da nam ne dođu otraga. Gađajte ih strijelama jer konji ne idu na strijele mi ćemo sigurno pobijediti ako vi budete čvrsto držali svoje položaje. U drugoj predaji navodi se da im je rekao i ovo. Ako vidite da pobjeđujemo i kupimo ratni plijen, nemojte se pomjerati sa svog mjesta. A isto tako, ako vidite da gubimo i da ptice grabljivice jedu naše meso, nemojte napuštati svoj položaj. Neposredno prije bitke, poslanik sallallahu alaihi wasallam, nastojao je podići borbeni moral ashaba, podigao je svoju sablju i rekao, ko će uzeti moju sablju? Svi ashabi su povikali, ja Allaho poslaniče. Sablju je dobio Ebu Duđane, čovjek koji se herojski borio i štitio Allahovog poslanika svojim tijelom. Bitka je otpočela. A Kurejšije su bile iznenađene borbenim duhom muslimana. Strijelci su bili na položaju koji im je odredio Allahu poslanik i Kurejšijska zastava ubrzo pade. Ubijeno je devet pripadnika Benu Abdudara, koji su bili zaduženi za nošenje zastave. Mušlici se počeše povlačiti s vojnog polja i bježati. Muslimanski borci su tada počeli sakupljati ratni plijen, koji su našli u mušličkom logoru. Kad su strijelci koji su bili zaduženi da čuvaju leđa muslimanskoj vojsci vidjeli takav rasplet, rekli su Šta mi radimo ovdje, kad je Allah dao pobjedu svome poslaniku? Počeli su razmišljati o napuštanju položaja kako bi uzeli dio plijena. Njihov zapovjednik Abdullah ibn Džubeir podsjeti ih na poslanikovu oporuku, ali oni odgovoriše da je borba završena i da nema potrebe da i dalje ostanu na tom mjestu. Abdullah, radi Allahu Anhu, sa još desetoricom odbio je napustiti položaj. Halid ibnul Velid, komandant desnog krila mušličke konjice, primijetio je da strijelci više ne štite leđa muslimana, te se vratio i napao muslimane iza leđa. Muslimanski borci koji su bili zauzeti prikupljanjem ratnog plijena nisu ništa primjećivali, dok ih mušičke sablje nisu počele sjeći sa svih strana. U muslimanskim redovima nastupi opća pometnja, a proširi se i glasina da je poslanik, alaihi selam, ubijen. Dio muslimana poče bježati prema Medini, što mušricima omogući da stignu do poslanikovog položaja. Poslanik, alaihi selam, je tom prilikom bio ranjen. Zadobio je ranu lica, poderao koljeno i rasječena mu je donja usna. Njegov štit za glavu se polomi, a dva oštra komada štita zabola su se u njegov mubarek obraz. Mušici su navaljivali svom žestinom da ga ubiju. Međutim, grupa vjernika uz poslanika je hrabro odolijevala. Jedan od njih, Ebu Duđane, postavio se ispred poslanika, štiteći ga od idolopokloničkih strijela, koje su se zaustavljale u njegovim leđima. Među odabranim je bio i Sad ibn Ebu Vekas, koji je tog dana odapeo oko hiljadu strijela. Tu je bila i Umu Umare, Nuseiba bint Gab, koja je odustala od napajanja ranjenika i počela se boriti sabljom i strijelama, branići poslanika sallallahu alaihi wasallam, sve dok nije teško ranjena u vrat. S njom su bili njen muž i dva sina. Vidjevši to, poslanik Alihi Selam je rekao Allah vas blagoslovio, porodicu poslanikova. Nusejba zatraži od njega Zamoli Allaha Đelešanuhu da ti pravimo društvo u džennetu. Poslanik tom prilikom prouči dovu. Allahu, učini ih mojim drugovima u džennetu. Tada ona radi Allahu Anha, reče Sad ne marim za sve ono što mi se desilo na Dunjaluku. O njoj je poslanik, alaihi selam, još rekao Nisam se toga dana na Uhudu okrenuo ni lijevo ni desno, a da je nisam ugledao kako se bori ispred mene. U toj bici ona je zadobila ukupno 12 rana od uboda koplja i zasjeka sablje. U trenucima najteže borbe Ubej ibn Halef je pokušavao da stigne do poslanika i da ga ubije. On se bio ranije zakleo da će to učiniti. Kada je to primijetio, poslanik Alihi Selam je uzeo koplje i njime pogodio Ubeja u vrat, što bi uzrokom njegove smrti. Neki autori Sira navode da je to bio jedini čovjek kojeg je poslanik ubio u svim svojim ratnim pohodima. Nakon toga poslanik se uspije podići na ramena Talhe ibn Ubejdullaha, pa pogleda prema mušricima i ugleda grupu njih visoko na brdu, te posla grupu vjernika da ih prisile da se iđu, rekavši. Ne pristoji da oni budu iznad nas. Bože naš, mi nemamo snage osim u tebe. Bitka je uskoro bila završena a Ebu Sufjan, kličući mušičkoj osveti, za poraz na bedru, povika. Ovo vam je za ono na bedru. U sirama su u vezi s ovom bitkom zabilježeni brojni detalji. U vrijeme dok je vladala pometnja u muslimanskim redovima, kada su se mušici sjatili sa svih strana da ubiju poslanika, Omer, radi Allahu Anhu, je rekao Allahov poslaniče, prokuni svoj narod – nisam poslan da proklinjem, već sam poslan kao milost. Ja sam milost poslana, rekao je poslanik, alaihisselam. Potom je podigao ruke prema nebu i proučio sljedeću dovu. Allahu, uputi moj narod, jer on doista ne zna. Allah Đelešanuhu je o ovoj bici objavio nekoliko ajeta kojima je liječio rane vjernika i upozorio ih na uzroke poraza koji su doživjeli. Tako u suri Ali Imran kaže I ne gubite hrabrost, i ne žalostite se. Vi ćete pobjediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide. A Allah ne voli nevjernike i da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi? Sura Ali Imran od 139. do 142. ajeta, da bi samo nekoliko ajeta poslije objavio. Allah je ispunio obećanje svoje. Kad ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali, ali kada ste duhom klonuli i o svome položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a on vam je već bio ukazao na ono što vam je drago, Jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet. Onda je on, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih. I on vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima. Kad ste ono uzmicali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu, da ne biste tugovali za onim što vam je izmaklo i nije vas zadesilo. A Allah dobro zna ono što radite. Sura Ali Imran od 152. do 153. ajeta.